Hrvatski radio, obrazovni program. tome kako je i kada Rim osnovan, povjesničari u Antici nisu se mogli složiti. Po nekima u tom su području živjeli pripadnici mitskog naroda Pelazga, koji su prošli najviše svijeta i pokorili najviše naroda, te zbog snage svog oružja tako prozvali grad, od grčke riječi Rome, snaga. Po drugoj priči, nekolicina je trojanaca uspjela pobići iz stroje, nakon pada grada u ruke Grka. Dočepala se lađa i vjetar ih je odnio u Etruriju, gdje su pristali na rijeci Tiber. Žene, umorne od putovanja brodom, poslušale su savjet jedne od njih koja se zvala Roma i spalile su brodove. Muškarci su se isprva ljutili, a kasnije su iz nužde na brdu Paladinu utemeljili naselje. Kad su vidjeli da je zemlja dobra, a susjedi prijazni, iz počasti prema toj ženi grad su nazvali po njoj. Kažu da iz tog vremena potječe običaj da žene poljupcem pozdravljaju muškarce, jer su tako izbjegle trojanke, nastojale odobrovoljiti mrzovoljne i srdite muškarce, nakon što su spalile brodove u ušću Tibera. Doduše, po drugima, taj običaj omogućavao muškarcima da provjere jesu li im supruge pili. Priču dalje nastavljaju povjesničari Dioklo i Fabije Piktor, najstariji rimski povjesničar. Od kraljeva u Albi, koji su potekli od trojanskog prognanika Eneje, kraljevstvo je nasljedstvom prešlo na dva brata, Numitora i Amulija. Amulije je kraljevsku baštinu podijelio na dva dijela, stavivši na jednu stranu kraljevsku čast i krunu, a na drugu blago i zlato iz troje. Numitor odabere krunu, a Amulije, imajući bogatstvo i moć, lako otme kraljevstvo od Numitora. U strahu da će Numitorova kćer roditi nasljednike, Amulije je učini Vestinom svećenicom, kako bi ona do kraja života živjela neudata kao djevica. Međutim, Numitorova kćer rodila je dva dječaka izuzetne veličine i ljepote i Amulije zapovjedi svom sluzi da se blizanci bace. Ovaj stavi djecu u načve i nemajući srca ih ubiti ostavi blizance pored rijeke. Dok su djeca ležala pored rijeke, navodno ih je dojila vučica, a jedan ih je djetlić hranio i čuvao. Na kraju blizance je uzeo Amuljev svinjar Faustul i odgojio ih. Naravno, blizanci su se zvali Romul i Rem. Kada je Rema uhvatio Amulje, nakon zavade njegovih i Numitorovih pastira oko goveda, Romul je okupio vojsku i krenuo osloboditi brata. Njegova je vojska pobjedila, a tiranin Amulije izgubio je život i braća su odlučila utemeljiti grad. Ali čim su se prihvatili toga posla, uslijedila je svađa oko mjesta. Romul utemelji grad na brdu Palatinu, dok je Rem želio da grad bude podignut na brežuljku Aventinu. Braća odluče razriješiti spor promatranjem jastrebova. Remu se ukazalo šest jastrebova, a Romulu dvanaest ali ljudi su tvrdili da je Jastrebove Rem uistinu vidio dok je Romul lagao. Kad je Rem uvidio da je prevaren, bio je srdit i ometao je Romula dok je ovaj kopao temelje za gradske bedeme. Kada je pokušao preskočiti jarak, Romul ga je ubio. Nakon što je pokopao brata, Romul stade graditi Rim. Iz Etrurije pozvao je ljude koji su ga trebali uputiti u sve te obrede utemeljenja grada koji nikada neće propasti. Prema grčkom povjesničaru Plutarhu obred se ovako odvijao. Iskopan bi kružni jarak oko onoga što je sada komiciji ili prostor uz forum gdje se narod okupljao u skupštinu i oko njega položiše prve plodove od svega što je po zakonu slobodno uživati, a po prirodi nužno. Nakon toga svako iz onog kraja iz kojeg je došao donese grudicu zemlje i sve to pomiješaju. Taj je jarak nazvan istim imenom kao i nebo, mundus. Zatim oko toga središta zacrtaju grad kao kakav krug. Osnivač grada Romul pričvrsti na plug mjedeni lemeš, upregne bika i kravu, pa sam tjera i urezuje uokolo duboku brazdu, gradsku među. A ljudi koji idu za njim prigrću unutra one grude zemlje što ih plug prebaci preko i nijedne ne ostavljaju ako padne preko međe. Tom se brazdom oblikuje gradski zid – po mitskoj kronologiji, tako je 753. godine prije Krista Romul utemeljio vječni grad Rim. Rim je prvo bio kraljevstvo, a nakon što je Lucije Brut, daleki predak onog Bruta koji je ubio Julija Cezara, ubio kralja Tarkvinija Oholog, utemeljena je republika. Za nekoliko stoljeća rimske su legije, sastavljene od slobodnih građana, pokoravala jednog po jednog susjeda i Rim je postao gospodarem mapeninskog poluotoka. Nakon toga se Rim sukobio s feničkom kolonijom Kartagom oko gospodstva nad sredozemljem. U tri duga i naporna rata u kojim je i samom Rimu zaprijetilo osvajanje od strane kartaškog vojskovođe Hanibala, Rim je pobjedio Kartagu i postao gospodarem sredozemlja. Rim, koji je do rata s Kartagom više nalikovao na vojni logor nego na grad i u kojem su vladali strogi propisi o krijeposnom i doličnom vladanju koji su se ticali i patricija i pučana, upoznao je bogatstvo – Zlato i srebro iz pokorenih, bogatih trgovačkih gradova pristizali su u Rim kao ratni plijen. Glineno i drveno posuđe zamjenjivalo je ono napravljeno od zlata i srebra. Opeku kameni drvo zamjenjivao je mramor. Novoosvojena zemlja postala je predmetom spora između pučana i patricija u takvom se Rimu 138. godine prije Krista rodio Lucije Kornelije Sula, neograničeni diktator Rima. O Sulinom podrijetlu govori profesor dr. Marin Zaninović, socijaka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Sule je svakako jedno veliko ime, ne bih rekao samo antičke stare povijesti, nego čujte u je povijesti jedan individua koja se izdvaja svojim postupcima, svojom politikom, tako da njegovo značenje je bez sumnje veliko. čitam znači, je bio Rimljan, je to je jedna stara obitelj, rimska Kornelijevci, je Da se Lucius Cornelius Sula, dakle Cornelius je ono što je nama danas prezime, to su Rimljani zvali nomen gentile, rodovsko ime, a Sula je nadimak, jel dakle nadima ga opredijelio kao pojedinca, a Korneli to je njegov rod, jel? On je navodno bio žene dosta ugledno obitelji, iako je on osobno bio siromašan. je u trećem stoljeću prije Kristema nekog pretka, Rufina koji je bio konzul. Međutim, oduzeli su mu konzulat jer je imao srebrno posuđe koje nije smio imati. Dakle, njegovo bogatstvo je prelazilo odredba Rimske republike, tako da to se baš time se nije mogao pohvaliti. Jel. Ali eto, bio je mlad čovjek i slušajte, ugledna obitelj, je svakako plemičko podrijetlo, to ga je svakako kvalificiralo za neke službe u rimskoj državi koje je kasnije vršio. Jel. Kada je postao neograničeni gospodar Rima, jedan oslobođenik koji je skrivao jednog od Sulinih neprijatelja i zbog toga trebao biti ubijen, rekao je Suli da su živjeli u istoj najamnoj zgradi i da je jedina razlika između njih ta što je Sula plaćao za svoj stan 3000 sestercija, a on 2000. Kada se nakon ratovanja u Africi Sula hvalio i isticao svoju hrabrost i zasluge, jedan mu je od aristokrata dobacio. Kako bi ti, Boga, mogao biti pošten? kada imaš toliki metak, premda ti otac nije ostavio ništa. Međutim, došlo je vrijeme da Sula postane slavan i bogat. U Sjevernoj Africi numitski kralj Jugurta godinama je uspjevao nadmudriti rimske vojskovođe. Čak je preko svojih ljudi podmitio neke utjecajne rimske senatore i tako je uspješno prkosio Rimu rimskom puku i nekim senatorima bilo je dosta jugurtine drskosti i odlučili su da jugurta mora biti poražen i doveden u Rim, mrtav ili još bolje živ, kako bi ga triumfalno proveli kroz grad i zatim pogubili. Za zapovjednika rimske vojske postavljen je konzul Gaj Marije, čovjek neugledna podrijetla, ali sposoban i odlučan vojskovođa. Za kvestora, rimskog magistrata koji se brine o blagajni i opskrbi vojske, imenovan je Sula. Na toj vojni ta dva čovjeka po prvi put će se sukobiti i time započeti neprijateljstvo koje će Rimsku republiku i onako u to vrijeme razdiranu sukobima između puka i aristokracije dovesti do krvavog građanskog rata. Rimska država tog vremena se nalazi u sukobu. Da se razumije, Rim je već u tome svjetska sila. On je sredozemna sila. Zašto? Zato je Kartaga bila svojena 143. po 146. prije Krista, spaljena, klah je Kartaga koja je bila glavni protivnik Rima u zapadnom sredozemlju i Rim je porazivši Kartagu postao zapravo jedina sila na sredozemlju. Jeli? Ali što se događa? Događaju se promjene, jeli, bajte, svi ti ratovi su doveli do rasljavanja stanovništva italiji jeli. Tako da se stanovništvo dijeli na recimo dvije sopstvene skupine, populari i optimati. Optimati su bili ova stranka. Posjenić aristokratska, popularni su bila kao pučka stranka, recimo. To je malo pojednostavljeno. Ili svakako Sule spada među optimate. Gaj Mario je bio isto veliki državnik, bio je jednostavno porekli iz Arpina i on je pobjedio Kimbre i Teutone. U Južnoj Francuskoj druge prije Krista, dakle to je bila poznata bitka, ili tako da je bio slavni vojskovođa državnik. To je bio još stariji čovjek kad je ratovao protiv Jugurta, Jugurta je pak bio kralju u to je pisao rimski ovaj, pisao sa Lustijem Belim i i onda je poveo sobom Sulu kao mladog čovjeka, kao kvestora, ima nekih 25-6 godina, u Sjevernu Afriku. Sula se tada proslavio što je vršići pregovore sa Bohom i bio protivnik Jugurte. Išao s njim na pregovore, iako nije bio siguran će zarobiti njega, li Jer kakvi su ti varljivi, dakle, pregovarači, onda nije mogao biti siguran šta se njemu osobno dogodi. Međutim, taj Bokor Ikapo je njega poslušao i predao mu Jugurtu. I tu je već izbio sukob zakon između Sule i Marije, koji će se kasnije razviti u krvove sukobe, jer Marije je to, ovaj mu je zamjerio to da mu je to slavu na neki način. Tako, onda su Jugurtu doveli u Rim i tako. Sule je dakle bio junak toga, jeli, koji vratili su. Sve bilo 107. godine prije Krista, jeli. Trijumf za pobjedu nad jugurtom proslavio je Marije, ali i Sulina slava zbog hvatanja jugurte grizla je Marija. Sam je Sula dolijevao ulje na vatru, stalno ističući svoj pothvat i uživajući u pažnji i divljenju Rimljana. U svom slavoljublju išao je toliko daleko da je dao prikaz tog događaja, kako Bogho predaje, a on prima jugurtu, urezati na svoj prsten pečatnjak. A Rimljani su taj prsten koristili umjesto potpisa. Već u tim prvim trenucima slave iskristalizirao se Sulin karakter – izuzetno sposoban vojnik i političar, ali i osoba koja je često gubila mjeru. Sula je bio svakako specijalan. Plutarh ga opisuje. Plutarh je bio iz Herone, on je živio u drugom stoljeću poslije Krista. Napisao je tu čuvenu svoju zbirku životopisa koji je bio i paralelo, i dakle usporedni životopisi, koja je jedna od velikih knjiga stare književnosti, koja i danas, čujte se, može čitati, ona je malo tračarska, ali često puta ne jedni podatak. Znamo recimo da je Napoleon tu knjigu uvijek nosio sa sobom. Kad god išao na pohode, uvijek mu je bila u bojničkom rancu mu je bila Plutarhova knjiga. eli. Dakle, on opisuje Sulu. Sule je bio najbolji lijep čovjek. Bio je plav, izrazito plave kose, kaže plavih prodrvih očiju, visok, dakle lijepi muškarac. Jeli. Čujte, bio je dvostruka ličnost. S jedne strane bio strateg, vojskovođa, s druge strane volio se zabavlja sa glumcima, čujte. Ili kad je bio na nekoj večeri, onda glumce uvijek ima oko sebe, glumice. U svojim usporednim životopisima grčki pisac Plutarh piše o Sulinom ponašanju na zabavama koje je priređivao. Jer kada je Sula jednom bio za stolom, nije bilo moguće s njim ništa ozbiljno raspraviti. Nego je, iako je inače bio energičan i odveć mrk, doživljavao potpunu preobrazbu čim bi se našao u društvu i uz piće. Tako da je prema glumcima i plesačima bio popustljiv kao i prijemljiv i susretljiv za svaku njihovu molbu. Ta je popustljivost, kako se čini, dovela kod njega do bolesne sklonosti za spolne užitke i strastvene želje za zabavama, čega se ni u starosti nije okanio. Kada je bio u društvu prijatelja i zabavljača, s njim se svako mogao šaliti kako god je htio, ali iste stvari od neprijatelja ili onih koje je smatrao neprijateljima nije podnosio. Za vrijeme opsade Atene, jedan satinski šaljivac našalio na račun suline blijede puti, koja bi se u trenucima bijesa osula crvenilom. Dud je pravi naš nam sula, bijelim brašnom posud Naravno, Atena je zbog te i nekih drugih šala i pograda platila tešku cijenu. Povijest četvrtkom. U to vrijeme preko Alpa provalili su Cimbri i Teutonci. Nekoliko stotina tisuća barbara iz Germanije je dolazilo u plodne ravnice oko rijeke Po, u potrazi za zemljom i pljačkom. Rimske vojske poslane da ih zaustave, pet su puta poražene i Rim je bio u opasnosti. U sjećanje su se dozivale slike galskog upada u Rim. Za konzula ponovo je imenovan Gaj Marije, za kojeg se smatralo da jedini može poraziti Barbare. Ovoga puta Marije nije poveo sa sobom, ali je Marijev drugu konzulatu, Lutacije Katul, koji je vodio drugu rimsku vojsku sa sobom, poveo Sulu, smatrajući da se barbarskoj najezdi treba suprostaviti sa svakim sposobnim vojskovođom. Marije je doveo u red rimske legije i porazio Barbare. Za taj pothvat proglašen je spasiteljem Rima, ali je i Sula uzeo svoj dio slave. Katul nije bio vješt vojskovođa i glavne zadatke povjeravao Suli. I ne samo da je pobjeđivao Barbare, već je, kad je ponestalo opskrbe za vojsku, preuzeo brigu za nju i pribavio hrane u takvom obilju da je opskrbljivao i Marijeve trupe. To je posebno ogorčilo Marija. U sljedećem velikom iskušenju za Rim u savezničkom ratu Sula se istakao i nadmašio Marija. Čujte, onda su bili ti sukobi s Marijem, jeli, dakle, Marija je bio na strani tih, zapravo, populara, ali su bili optimati, jeli. Što se događa? Događa se sukobi jeli da se smanji djelatnost senata, je da se, dakle, puški tribuni koji su stupili interese naroda. To je sukob koji počeo već od braće Graha, znate, koji su htjeli pomoći tom proletarijatu, Italskom, jer Italija se rasjavila u smislu da su mali posjednici gubili, gubili su svoju zemlju, znate, svoji veliki koji su se obogatili u tim ratovima, kupovali tu zemlju za bagatelu i stvarao se proletarijat koji se slijevao u Rim, jeli? Tako da se braća grahom, misli to malo spasiti pomoć, ali to je propalo, znamo da su ubili te ljude, jeli, i tako dalje. Tako da je Marija onda bio nastavljač te linije, ali to nije išlo, jeli, znate. Tako da je jedan trajni sukob koji je zapravo dijelio Italiju na neki način. Osim toga, u to vrijeme, to je bila godina recimo 90 91. 89. imamo takozvani saveznički rat. Dakle, Rim je zaposjeo Italiju, ali ta Italija nije bila ujedinjena. znači to su bili plemena, jeli, Marsi, Peligni, Volsci, Samničani, Lukani i tako dalje. Gore su bile Trušćani, Veneti, jeli, šta, šta se dogodilo? Ovima je bilo dosta kao te rimske prevlasti. Znate, oni su se ujedinili u Korfini. To je jedan bio grad sjeverozapadno od Rima, sjeveroistočno od Rima, i stvorili su svoj savez, ja? i stvorili, čak su stvorili svoj senat i konzul, rekli na protovlast, ja? da bi se riješili te rimske prevlasti i onda su čak su iskovali svoj novac i gradu su dobili, dali ime Italija, znate, kao proti Rima. A Italija bi recimo nekima dolazila od riječi Vitulus. znači goveda, znači zemlja goveda. S tim što se onda iskovali novac koji je sačuvan, taj novac postoji danas. Imate recimo rimsku vučicu koju grize bik, znači bik kao simbol Italije, obara rimsku vučicu, jel tako da je novac to sačuvao. Međutim, šta Sule je tu ratovao, jel, i on je sredio te saveznike. U tim ratovima se tako bili su drugi konzuli, rupi, jel, ali svakako Sule ima veoma važnu ulogu. I čujte, to su onda bile krvavi sukobi, znate, te gradove su uništavali, palili, jel. Tako da je došlo do demografske promjene, ali s druge strane to je stvarno da jedinstvo Italije. Bilo je pitanje, hoće se tim Italijicima dati rimsko građansko pravo ili će oni zadržati neku svoju autonomiju. Međutim, to davanje građanskog prava je privuklo te ljude. I tako da 89. godine prije krista je ovaj jedan ga Julije Cezar, ne ovaj Cezar, nego drugi jedan je iz te obitelji, dao je takozvane Leksi Julia de Municipis, da su tim gradovima koji su bili nisu bili izravno protiv, ali čak i nekima koji su bili protiv Rima, dali su im to građansko pravo. Time su ih na neki način od socije, znači savjednici, sad su postali amici poput Romani. Neki su čak postali cives. Tako da je taj rat zapravo pridonio na neki način jedinstvo Italije. Italija postaje jedinstvena. Sule je bio taj koji je sudjelovao u tome. U Maloj Aziji uspinjao se vladar koji će omogućiti uspon Sule kao neograničenog gospodara Rima. U isto vrijeme, u samom Rimu, spremao se građanski rat. Čujte, Sula je sudjelovao u svim tim jeli, sukobima i on je bio izabran za konzula. To znači da je bio jedan upravitelj rimske države. Jeli? I sad se javlja problem Azije, problem Mitridata. Znate, to je jedan sukob koji su Rimljani imali u to vrijeme u kojem je on zapravo dolazi da izražaja. To je sad njegova glavna uloga. Jel? Čujte, rimska država je upravlja čitavim sredozemljem. Oni su već u drugom stoljeću prije Krista osvojili Grčku, ušli su u Malu Aziju, pobjedili Antioha i tako dalje. To je današnja Turska. jel? Međutim, šta tamo je bilo jedno moćno kraljestvo. Znate, to je bio Midridat Eupator šesti. To je bila jedna dinastija koja je nasla nakon smrti Aleksandra Velikog, dakle krajem četvrtog stoljeća i koji su zauzeli veliki prostor. To znači Južna Rusija, Azov, onda Sjeverna Turska, čujte, onda su granici sa Partijom, sa Armenijom. Dakle, to su ti prostori, Eufrat, Da je bila jedna velika država, jako bogata, moćna. Je. E sad taj Mitridot VI u Patru je bio helenski obrazovan čovjek. A u toj državi su bili Skiti, Karici, Lidi, to su se pokrene, znate, u Turskoj, to su bili posebni narodi. Dakle, on je bio grčki obrazovan, ali bio jedan opasan tip, isto, želja vlasti, dakle, bio je helenofil, ali istovremeno je gura svoje interese. Prema tome, on je sad napao Rimljane. Šta se naime dogodilo? Čujte, u Maloj Aziji, u njegove državi su bili Rimljani prisutni kao neka vrsta, to, su, oni su bili kao formalno tu gospodari, jel ali de facto su bili u njegovoj državi. I šta se događa? To su bili publikani, dakle jedna sorta ljudi koja je skupljala poreze za rimsku državu. Znate. Bili su strašno omrzli. Tako da onda on u Efezu, jeli, godine 87. dao nalog ili da se pobije te Rimljane, znate. Tako da su Grci i ovi drugi gledaju njemu nekog osloboditelja koji će ih riješiti rimske vlasti. Dati, to je bila iluzija narodski. I čujte, računa se da je stradilo od 88.000 do 104.000 Rimljana. Tako barem piše Plutarh onda imate kod ovoga Apijana u drugom stoljeću. To su pisci koji su pisali o tome. I šta se događa? Onda je bio tamo neki konzul Akvilije, ne konzul, nego bio legat, legijski zapovjednik. I onda mu je ovaj Mitridat sasuo rastaljeno zlata u grlo. Evo ti već kad si toliko želja toga zlata, onda daj najedi se do kraja ili jasno čovjek je umro u užasnim mukama. Jasno da je onda rimska država mora intervenirati. Jel? Inače, ti je bio poznat po tome što je izmislio recimo neke ratne strane kao vrsta tenka. Kako na mornim kolima je postavio sa strane srpove, znate. Bile su metalne šipke i kad bi ta kola dobila zalet, jeli, onome, onda bi sjekle se noge, konja i ljudi, jeli. Tako da je bio kunst u tome da se to spriječi, jeli. Dakle, to je bila jedna vojnička inovacija. Onda je Sula 95 išao tamo, znate, i onda porazio neke njegove tamo ovaj, vojskovođe, natjeraju da sjedu pored njega i onda je on bio na višoj stolici, onda su bili na nižoj, što je bilo veliko poniženje ubredanje, ali ja sam vas porazio i vi morate slušati, jer dakle on se nametno imao u svom karakteru nešto što je smatra da on mora biti glavni uvijek u svakom trenutku. Za vrijeme toga sastanka, jedan je haldejac naslutio Sulinu veličinu. Izvješćuju također da je neki čovjek, haldejac iz Zorobazove pratnje, zagledavši se duboko u sulino lice i pažljivo se zadržavši na njegovim duševnim i tjelesnim pokretima, te proučivši po načelima svoje vještine njegovu narav, rekao da je sva nužda da taj čovjek postane najveći na svijetu, a da se on čudi što Sula već sada podnosi da ne bude prvi od sviju. kada se 88. godine prije Krista vratio u Rim, izabran je za konzula s Quintom Pompejem. Također se oženio Cecilijom, kćerkom vrhovnog svećenika Metala. Pučani su mu pjevali podrugljive pjesmice, ali on se zanosio ratom s Mitridatom. Opremio je vojsku. U to su vrijeme, kako su Rimljani vjerovali, i bogovi davali znakove budućeg građanskog rata. Jer iz kopljača, na kojima su nosili bojne znakove, sam od sebe buknu plamen i jedva se dade ugasiti a tri gavrana izvedoše svoje ptiće na cestu pa ih proždriješe, a njihove ostatke odnesoše natrag u svoje gnjezdo. I kad su miševi izgledali u hramu posvećeno zlato, hramski sluge uhvate u zamku jednu ženku, a ona, okotivši u samoj stupici Petero mladunčadi, pojede troje od njih. A najznačajnije je znamenje od sviju bilo kad je iz bezublačna i vedra neba odjeknuo zvuk trube, dugotrajna i tako prodorna i tugaljiva tona, da se sav svijet prepao i bio izvan sebe od njegove zaglušujuće snage. Učeni etrurski gatari objaviše da taj čudesni znak obznanjuje promjenu svjetskog poretka i dolazak novog pokoljenja. Marije se povezao s pučkim tribunom Sulpicijem Rufom, izopačenim čovjekom, kako bi Suli oteo konzulat i preuzeo vođenje rata s Mitridatom. Sulpicije je poveo svjetinu protiv Sule i konzulata, dok je Sula jedva umakao u svoj vojni tabor. Opremio je vojsku i krenuo je na grad. Gatalac je prorekao da će sve to sretno završiti za Sulu i zahtijevao da ga se sveže i drži pod stražom, kako bi ga Sula mogao ubiti ako se njegovo proročanstvo ne ispuni. Sula je ušao u Rim. U bitci izgorio je dio Rima, a Sula je dao u senatu izglasati smrtnu presudu Gaju Mariju i njegovim pristašama. Nakon toga uputio se u rad sa Mitridatom. Naravno, čim je Sula otplovio iz Italije, u grad su se vratile Marijeve pristaše, znajući da je sad Sula zauzet ratom. Sula je pristao u Grčkoj i prvo je trebao zauzeti Atenu, u kojoj se utvrdio tiranin Aristion, Mitridatov pristalica. O opsadi i zauzeću Atene govori profesor dr. Marin Zaninović. Onda umeđu vremenu je došao u Atenu. Znate, mora svojiti Atenu jer je ta taj Atena je pristala Zmitri, Mitridata, pa očekujući oslobođenje. Jel? Tako da je onda Sulap sjeda Atena od 85. do 83. dvije godine. Onda je šećući kao prerušenog vojnika, čuo tamo neke razgovor, neki Grka. U Ateni je vlada neki filozof, Aristion, to je bio neka mutna osoba, čujte, strašan tip, neki filozof. Bio je pljačkaš, diktator, znate, tako, ljudi su gladovali. Da neka žena kaže Plutar, Molio ga da je da nešto hrane, on je poslao međutim 15 dekagrama papra pa da si to pojede, znate. Dakle, jedan strašan tip, jel. I onda je Sula to osvojio, je li, taj Atenu, ušao u nju negdje u ožujku 83. Jel? I ovaj, <laughs> to je bio velika pobjeda, jasno krpa, zde, ubijalo se, stradala Akropola, srušio one velike zide, pire spalio kuće, onda oni su tamo se borili, pa su onda oni pali kuće, onda je on da odgovori posjetio ona je posjekao je Gaj Akadem gdje je Platon naučavao. Znate. Dakle, nije se svrtao na ništa. O zauzeću Atene piše i Plutarh u svojim usporednim životopisima. Sam pak Sula, srušivši i sravnivši sa zemljom zid između Pirejskih i Svetih vrata, u ponoć uvede vojsku u grad, izazivajući stravu jekom brojnih trublji i bojnih rogova – pobjedničkim pokličima i urlicima vojske koju je pustio da pljačka i ubija. A jurila je kroz uske ulice iskukanih mačeva, tako da pobijeni nisu bili izbrojani, nego se njihov broj još i danas procjenjuje prema prostoru prekrivenom krvlju. Jer, ne spominjući ubijene u drugim dijelovima grada, krv prolivena na trgu prekrila je sav kerameik, ovkraj dipilonskih vrata, a poplavila je i predgrađe. Cijenu suline okrutnosti i bijesa platilo je i Apolonovo svetište u Delfima, sveto mjesto za cijeli stari svijet i prema vjerovanju središte cijeloga svijeta. Onda je bilo u Ateni, trebao me novac, onda je pljačkao svetišta, čak nije se ni na to svrta, znate. Onda je poslao svog legata Kafisa da ode u Delfa. Delfi su bili buni blaga, to je bilo svetišta Apolono, svi Grka. Ono mu rekao, daj ti uzmi tamo to blago. Onda ovaj tamo došao, onda kao neki glasovi se iz hrama, plać, smijeh, jeli, onda on javlja Suli, čuj, takvi su glasaju možda to nešto nije loše. E, možda je to nešto loše, eli, moraš ti to prekinuti, da to ne napravi, sve to grzi. Sula mu je poslao poruku, čuj, to se ne smiju zato što to blago ide meni, jeli, prema tome samo ti to uzmi, jeli. Tako da su ovi Grci zgražali, druge rimske vojskovođe sto godina ranije su poklanjali Delfima, jeli. Sule je međutim sve to popljaskao. <laughs> Dakle, to je radio u drugim svetu. Jedan opasan, gadan tip. Jeli. Nakon zauzeća Atene, Sula je krenuo u okršaj s Mitridatom, dok su u Rimu vladali Marijevci, koji su mu nalagali da preda zapovjedništvo nad vojskom i preda se njima, Sula je u dvije velike bitke porazio višestruko nadmoćne Mitridatove trupe. Međutim, u drugom pohodu htjeli su mu Marijevci to spriječiti, znate. On je bio u Italiji sa tim legijama, Međutim, su poslije drugog konza Sulpicija Rupa da mu oduzme tu komandu i da Marije to preuzme. Marije da je ovaj njega prešao. Znate, bio je jači, po slavi, po svemu, jeli, bogatstvo, to je bilo bogatstvo, čujte, pljačka je nosila novac, jeli. I onda je sad Sule išao u tu drugu operaciju, on se iskrcao 88. u Epiru, i onda je, tamo je došao, međutim, u Grčku Arhelaj, koji je bio vojskovođa Mitridat, u sako 140.000 ljudi. tu su bile dvije bitke, jedna je bila kod Orhomenarova, kod Heroneje, znate. Sule je tu održao veliku pobjedu, jer su neki Grci bili na njegovoj strani, upozorili ga da može ići drugim putovima nekim. On imao navodno oko 14.000 ljudi, već imali oko 140. Ali svom taktikom i strategijom to je bila vojska, čujte, robova ili tih pokorenih naroda, koji jasno nije imala kao rimski legionari koji su bili slobodni građani. Prijezir koji su legionari osjećali prema barbarskoj vojsci i žestinu bitke opisao je Plutarh. to se sraziše pješačke trupe pri čemu su barbari isturali svoja dugačka koplja i nastojali zadržati svoj bojni red neporemećen, povezavši u cjelinu štitove. Dok su Rimljani izbacili koplja, a onda trgnuli mačeve i nastojali gurati u stranu njihove dugačke sulice da u svom bijesu što brže dođu do boja izbliza s neprijateljima. Jer vidjeli su postrojene pred njima 15.000 robova, koje su kraljevi zapovjednici proglasom učinili slobodnima pa ih uvrstili među teške pješake. Kažu da je na to jedan rimski centurion rekao da robovi, koliko on zna, samo za saturnalijske svetkovine imaju udjela u općoj slobodi. U bitkama kod Heroneja i Orhomena Sula je odnio veliku pobjedu. U jednom trenutku za vrijeme bitke kod Orhomena priprijetio mu je poraz, ali je svojim primjerom odveo svoje legionare u pobjedu. Za mene je, bez sumnje, časno ovdje umrijeti, Rimljani, ali vi, kad vas budu pitali gdje ste izdali svog imperatora, ne zaboravite da kažete da je to bilo kod Orhomena. Sada je Sula kao pobjednik mogao diktirati uvjete mira, ali je ta pobjeda za Rim imala gorak okus. Ali ono što je Sula učinio, on je svoje vojnike zapravo pretvorio svoje vojnike, profesionalce. Prema tome, pljačka, prepuštanje pljačku, čujte, plijen, znate. Tako da su oni bili vjerni njemu, to je praktički bila njegova privatna vojska. E to je ono negativno što je on napravio. Kad je ušao s vojskom u Rim, recimo da riješi političko pitanje sukoba s Marijem. Jel? I to je ono što će onda razbiti Rimsku republiku i će do Cezara. Jel? To je sukobi tih konzula, zapovjednika, vojni. To je sula, to mu je bila pogreška, jel to mu se s aspekta rimske povijesti može predbaciti. Međutim, on je pobjedio toga Arhelaja, što je bila sjajna pobjeda, ali on je sad prešao u Malu Aziju, i onda Arhela ga je zamolio da se susretne s Mitridatom, jel sad Mitridat njemu postaje neke uvjete. Pa ga se ti sad meni postavljaš uvjete, ovamo s druge strane si zapravo si poražen. Pa ja sam ta, ja šutim, a ti govori šta nudiš. Tako dakle ti, Arhelaje, koji si kapadočanin i rob barbarskog kralja, ili ako hoćeš, prijatelj, ne pristaješ na tako velika dobra uz cijenu sramote. A meni, rimskom zapovjedniku i jednome suli, usuđuješ se predlagati izdaju kao da nisi onaj Arhelaj koji je pobjegavši od Heroneje s malim brojem preživjelih od 120 tisuća i provevši u skrivanju dva dana u močvarama oko Orhomena, ostavio Beotiju neprohodnom od mnoštva mrtvih. To je bilo u gradu Dardanu, gdje je sklopljen taj ugovor, to je bilo mislim negdje 87. prije Krista i tim ugovorom je Mitridat bio obavezan njemu dati nekoliko tisuća talenata, to je bio ogroman novac, onda nekih 300 brodova i tako dalje, znate, I zapravo priznao ponovno rimsku vlast, Tim nije bilo gotovo, poslije su se ratovali s njime, znate, Lukul i Pompej 20 godina kasnije, to trajalo sve do negdje 100 i 167. Taj čovjek živio i rimskoj državi prijetio. Kada je dogovorio mir s poraženim Mitridatom, Sula je sa svojim legionarima krenuo u Rim kako bi izravno račune s Marijevim pristašama. Cijeloj se Italiji i gradu Rimu spremalo krvoproliče. Pristao sam u Brondiziju, je navodno 1600 brodova i oko 14.000 legionara su bile na njegovoj E sad je dok je došlo do Rima trebalo je dalje dvije godine. Jel? Onda je došao u Rim, porazio Marijevce, to oko ta Kolinski neki vrat, oni su pružili otpor. Rim je konačno pao, jeli, i sad su slijedile te proskripcije. Čujte, sad je došla osveta, te čuvene suljene proskripcije. Znate, ubijali su se ljudi, jel on je puštao ti svoji legionarima. U međuvremenu neke grade je proglasio municipija, recimo Pompeji, čuveni grad, svi znaju za Pompeji, on ga je pretvorio u rimsku koloniju. Znači, uzima autonomiju tim gradovima, njihovo uređenje i nametanje rimsko uređenje, tako da sad to je bila Kornelija, Kolonija, e, Kornelija, Pompeanorum, recimo, jel, umjesto starog imena sad je bila Kornelija. I onda je on u Rimu vršio proskripcije, grad je bio pljačkan. Sula nije lako došao do Rima. Pred Rimom, kod Rolinskih vrata, ponovno mu je zaprijetio poraz. Desno je krilo njegove vojske popuštalo pred navalom protivnika. Pitijski Apolone Sad kad si u tolikim bojevima podigao sretnog Kornelija Sulu u slavi i veličini, Zar je moguće da si ga doveo na vrata rodnoga grada samo zato da ga ovdje baciš dolje, da najsramotnije propadne zajedno sa svojim sugrađanima? Međutim, Sulu je ponovno poslužila sreća. Neograničeni gospodar Rima počeo je s pogubljenjima protivnika. Već prvi dani pokazali su što oni mogu očekivati od Sule. Istovremeno je sam započinjao govoriti u Senatu, a oni kojima je to bilo stavljeno u zadatak započinjali su sjeći onih šest tisuća. Kako su krici tolikog mnoštva koje su klali na malenu prostoru dopirali da kako u hram i senatori bili preneraženi, Sula im nepomućena mira i spokojna izraza, kao što je upravo govorio, naredi neka slušaju njegove riječi, a neka ne pridaju važnosti onome što se zbiva vani, da samo nekolicina zločinaca na njegov nalog dobiva pouku. Broj ubijenih sve više rastao. Neki su zaslužili najoštriju kaznu, nekima zločini nisu odgovarali kazni, a neke je na smrt osudilo njihovo bogatstvo. Ljudi su dolazili na popis za pogubljenje potajno i ta se neizvjesnost nije više mogla podnositi. I šta se sad događa, čujte? Onda mu jedan vitez kaže, pa dobro, ti napravi popis koga ćeš ubiti, a ne da se mi svi bojimo, li Onda je napravio popis najprije 40 senatora i 300 ovih drugih, znate, 1600 vitezova je pobijeno kaže ovaj Plutar, ali kad potosli se poslije te liste širile, ali onda jedan pa konačno to moralo stati, ali već sve bilo popljačkano, pobijeno. Onda šta se događa? Ona ružna stvar, da su ljudi prijavljivali cinkali, onda uzme bogatstvo njegovo, znate, konzoli su stradali, senatori, jeli. Dakle, Sula je međutim htio vratiti važnu senatu, a ukinuo ove druge službe. Znači, on je bio diktator, a njemu su dali titulu diktatora koja je tek sto godina prije njega bila u funkciji. Dali su mu titulu, kaže, prolegibus legibus scribendis et republice To znači ima je mogućnost, Dano mu je puna vlast da piše zakone, da ih kroji kako hoće i da uređuje državu. Onda je on donio cijeli niz zakona koji su bili pozitivni, pa je u smislu uređenja pravnih sudovanja, zločina različitih, tako da su ti zakoni mnogo nisu preživjeli. Ali ono što je veoma važno nakon ovoga, on je naselio svoje veterane po Italiji. Tako da ih je od Alpa do Juga. I oni su bili zapravo taj unutrašnji ustroj koji je davo jedinstvo toj Italiji. To su bili njegove pristaše isto vremena. Prema tome Italija je sjedinjena time što su saveznici male taj prava rimska i što su se legionari naselili po čitavoj Italiji. Dakle, to je njegova zasluga. U Rimu su se događala najgroznija dijela. O jednom takvom piše i Plutarh. Ali najčudovišnijim učini se ono što je uradio Lucije Katalina. On naime, pošto je ubio brata kada još nije bio odlučen ishod građanskog rata, zamoli sada Sulu da ga uvrsti među proskribirane kao da je još živ i bi mu udovoljeno. Tad Katalina, uzvraćajući Suli za uslugu, ubije nekog Marka Marija iz protivničke stranke, pa donese njegovu glavu Suli dok je sjedio na forum, a onda, prišavši posudi s vodom za očišćenje na vratima obližnjeg Apolonovog hrama, opere si ruke. Sula je ponovo ojačao vlast senata i aristokracije, a težnje i želje puka ugušio najoštrijim mjerama. Kada se činilo da će se stvari polako početi smirivati, Sula je priredio nova iznenađenja. Onda su mu dali pravo, ili krsili su ga Felix, znate. On kaže, nije Slava, Slava mu nije bila interesantna. Ja sam Felix Srećković, jeli. Sam se dali su mu taj nadimak. Dakle, Lucius, Cornelius, Sula, Felix. Inače, on se potpisio kao Epafrodit, sin Afrodite, dakle, Venere koja ga štiti, je I Cezara je Venera štitila poslije, dakle, bio je Sule Epafrodit. I onda se odrekao svega toga. Znate. Zadnju godinu života, dakle, 79. je napustio sve te časti, kad je uredio po svom čepu, poubija što se moglo poubija, ću i ali više mu nije bilo interesantno. Je. Napustio je svu vlast, odrekao se svega, vidite, to je ovako jedan potez, jedan karakter interesantan, jel? ima svu vlast u svojim rukama, sad prepušta senatu, sad vi upravljate. I otišao je dole kod Napolja u Puteoli i pisao svoje memoare. Znate, to su res geste, svoja sjećanja u kojima je neke svoje postupke oprodavao. Ali tamo tvrdi ka nikad nisam planirao. Znate, uvijek sam se pouzdavao u tako, sreću, jel ono šta će, šta će ispast. Kaže, kad god sam prešao planira, ispole obratno. Uvijek je bila bolja improvizacija. I onda, 78. godine prije Krista, Sula je umro – Nekima je to bio težak trenutak, neki su likovali. Sam je sprovod karakterističan za Sulu. Podijelio je Rim, ali je opet bilo kako bi Sula želio. I u smrti ga je pratila sreća. Sad je bio problem, je li sprovod njegov, znate. Ovi su htjeli naprosto tamo negdje zakopati ili uništiti, ne, ne pravi sprovod državni. Međutim, gnej Pompej veliki, ovaj koji je bio Cezarov poslije suradnik, koji je bio veliki vojskovođa, osvojio za njega Siciliju, znate, ratovao po Italiji, bio njegov suradnik, mlačio 23 godine. On je insistirao da mu se da državni sprovod. Znate. Inače, Kornelijevci se ukapali, neki su se ukapali, neki su se spaljivali. Onda je Senat ipak na nalog Pompeja, ipak pristao da mu se napravi državni sprovod. Dovoljili su mu tijelo u Rim, senatori su ga doveli na Martovo polje, tamo su napravili veliku lomaču i spalili su ga po svim pravilima onda su vitezovi trčali kao neke športske igre njemu učastili. Onda je prijetilo tog dana oluje, znate, pali su tu vatru, vidite kad je to izgorilo njegovo tijelo, onda je počelo padati kiša, kada je u smrti je sretan. Tako da su pokupili njegove kosti i praksu, što je ostalo praksu, stavili kod grobnica rimskih kraljeva. I na Martovom polju bila je njegova statua i statua Božice, dakle ove Venere, Victrix, Afrodite. Inače je napisao sve na grobnom spomeniku svome je napisao tekst sam sebi, Kaže, nijedan prijatelj mi nije toliko volio kao ja njega ili mi je koristio. Kao što mi nijedan neprijatelj nije toliko, toliko zla i jedne i druge sam premašio. Kao prijateljima sam bio veći prijatelj, a prema neprijateljima sam bio veći neprijatelj. Tako barem Plutah bilježi taj njegov. Dakle, dakle bio jedna kontroverzna ličnost, čujte, veliko osvojač, uredio je zakone, stvorio jedinstvo Italije, ono što je bilo negativno da je unio vojnički faktor u političku borbu i to će razoriti Riječku republiku. Povijest četvrtkom. bilo je to sve za danas u još jednoj emisiji obrazovnog programa Hrvatskog radija Povijest četvrtkom. Za vas su je pripremili glazbena urednica Melita Jambrošić. Tekstove čitao Ivan Kojundžić. Tonski snimili Štefica Mahalec, Zvonimir Vajdić i Franjo Mužević. Uredili i vodili Dario Špelić i Nata Ricijar. Lijep pozdrav i možete nas ponovno slušati sljedećeg četvrtka.